hoi thamnoi. To futon hom per meisdon cae scleroteron esti tes poas, thamnos legetai. Hos eisin en tais octais cae limnais schoinos, ho donax anus dos tufas feron cae endon coilos cae phalangas echon ho calamos en allois topois auxanontai tai torrodon ribes acte archeuthos homos he ampelos he tis clemata ferei hos ta clemata helicas oinara kai botruas hon toi stuloi hai stafulai crementai ragas sunehusai